mīlestības dialogs. Uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15. Labvakar šajā gavēņa svētdienā ar jums atkal kopā ir apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs, un mēs Edgars un Sīta. Turpinam sarunāties par dialogu lomu un kā tas var palīdzēt uzlabot mūsu laulības dzīves kvalitāti un labāk kontaktēties ar apkārtējo pasauli. Var teikt, ka ticība ir katra cilvēka individuālā lieta tomēr, kad satiekās divi cilvēki un top ģimene, ir jāveido arī dialogs par uh, dievu, par ticības jautājumu, jāveido savs kopējais ceļš uz svētumu. Un ir būtiski šajā dialogā palikt pacietīgiem un labvēlīgi noskaņotiem, īpaši, ja otra pieredze atšķirās no mūsējās. Mūsu šī vakara tēma būs Dievs manā, tavā un mūsu dzīvē, un mūsu viesi ir Gins un Mārīte. Labvakar! Labvakar! Labvakar. Varbūt sāksim ar to, ka iepazīstiniet ar savu ģimeni. Tā, nu, laulībā mēs esam 26 gadus. Mums ir divas meitas un mazbērni. Mums ir seši. Seši mazbērni. Jā, varbūt tās kādas tad bija jūsu attiecības ar Dievu pirms jūs iepazināties viens ar otru un sākāt veidot savu ģimeni? Es biju bērnībā jau nokristītam, Bet uz baznīcu mēs negājām. Par dievu es zināju, man vecmāmiņa bija iemācījusi lūkšanas. Um, ticība kaut kādā laikā bija pazudusi, jo šķita, ka dievs neuzklausa mani. Jo, kad bija kaut kādas grūtības, man likās, ka nu, dievam viss jāizpilda. Bet tā nemaz nav ar dievu. Ir arī kaut kādas grūtības jāpārvar. Es atceros, pusauģi gados es kaut kā izlēmu, ka es varētu dzīvot bez dieva, ka man ar dievu tik vienas ciešanas ir. Uh, kas, protams, nekas labs nesenāca no tā. Un, um, gāju arī tādu grēcīgu diezgan ceļu savā dzīvē, pirms satiku Gintu. Bet tad, kad mēs iepazināmies, tad gan jau kaut kā es biju sapratusi, kad, uh, kad man ir vajadzīgs dzīvē Dievs. Un uh, es arī ļoti vēlējos, lai arī Gintam Dievs būtu svarīgs. Un es tā neuzkrītoši, kad iepazināmies, sāku par to runāt. Un, un, uh, Eh, gribēju noskaidrot, kā, kā, ko viņš par to domā. Nu, ja mēs, piemēram, salauztos baznīcā. Jā, nu man tur eh, nebija tādas attiecības ar Dievu. Es Dievu nepazinu. Um, par to man daudz nav ko teikt, bet eh, tad, kad es satiku Mārīti, tad, tad es, ehm, nu, kā jau Mārīte teica, viņa sāk lēnām mani virzīt, virzīt ticības ceļā. O, un kā tas viss bija? Vai tu tā viegli padevies šai virzīšanai? Jā, es, es, es biju atvērts. Es biju atvērts tām, tām lietām, un um, <clears throat> pateicoties arī Mārītei un, un Dievam, droši vien, kad, kad nebija man tādi, tāda, nu, kā lai saka, tāda uzbāzīga tā mācība. Vienkārši es pats sāku interesēties par, um, par Bībeli, un mājās tajā laikā mums bija Bībeli ir tikai bērnu bībele ar tādiem īsākiem tekstiem. Un, um, Tad es viņu sāku lasīt, Marīt iemācīja man lūkšanu Tēvs mūs, es sveicinātu. Nu, to es tad uh, vairākas reizes skaitīju, lūdzos, un, un, un, un tā varētu teikt, ka jā, tā lūkšana tad palika manī, un, un, un vairākas reizes viņai gan pārprasīja, kā ir pareizo vārdu. Tiešām sākumā varbūt juka kopā. Nu, tu tiešām nepretojies vispār. Nē. <laughs> Bet, nu, principā jau tas lēmums bija tā, mums jau pieņemts. Tad, kad mēs sapratām, ka mēs vēlamies dzīvot kopā un vēlamies eh, nu, reģistrēt savas attiecības vai baznīcā vai civilā civil, nu, Zaksā, tad es Gintam jautāju, nu, ko viņš saka, ja mēs baznīcā. <laughs> Nu, pirmais, ja kas bija pat tā, kad uh, Gins prasīja, cik tas maksā. Es saku, nu, baznīcā tas ir ziedojums. <laughs> Tad līdz ar to viņš bija atvērts, labi, sāksim iet to ceļu un uh, meklēt baznīcu, kurā mēs varētu salauzties. Es atceros, mēs gājām no vienas baznīcas uz otru Rīgā, un tad mēs iegājām sāpju diamātas baznīcā. Un tur bija priesteris Trapačka, un viņš uzreiz pat eh, kaut kā mums tā tik ļoti sirsnīgi pieņēma un jau teica, kurā datumā jūs vēlaties. Ja citur vajadzēja ilgi mācīties, jo tad mums šķita, ka mums ļoti ātri vajag salauzties. Mēs nebijām gatavi kādu pusgadu kaut ko mācīties. Un tad tas notika tā, ka mums vienkārši bija jāizlasa kaut kas no katehisma, jāpārunā, un drīz vien bija tās laulības. Uh, Un, protams, liels nopelns ir priesterim, jo viņš arī mūs aicināja svētdienās uz baznīcu un uzreiz kaut kā gintu ievirzīja piekalpošanā. Un, un tad mēs kā ģimene jau katru svētdienu gājām uz baznīcu. Jā, nu es no tām mācībām, man liekas, baidījos vairāk nekā Mārīt baidījos no tām mācībām, jo man ne, nepatīk mācīties arī skolas laikos. Un, un kad es izdzirdu par mācībām, tad man diezgan tāds iestājās diezgan liels tāds protests, un es tajā brīdī biju tā nu, nobijies. Un, un eh, tad, kad pateica, ka īsais variants ir, tad es biju ar mieru, un, un, un, un arī naudiņas nebija jāmaksā, un varēja budžetu ietaupīt ģimenes. Tā kā, tā kā viss, nu, Dievs jokojās vienkārši kaut kādā <laughs> veidā ar mums. Jā, bet, protams, nebija tā, ka visu laiku nebija problēmas attiecībā nu, uz ticības dzīvē. Jo es kaut kā ātrāk un, un gribēju, nu, nu, tā šķiet, ka virzījos pretī dievam, jo es biju izslāpusi pēc dieva klātbūtnes un pēc lūkšanām. Un es Pat bija laiks kaut kāds, kad es iegāju baznīcā, man negribējās iet ārā. Es varēju tur ilgi pavadīt to laiku baznīcā, lūkšanā. Man pat šķita, ka varbūt man nav īstais aicinājums, jo man tik ļoti gribās būt vienkārši būt ar Dievu. Un liekas, un kā man tagad jāatgriežas ģimenē un jārisina tās problēmas. Un, jo tad, kad arī kaut kādas domstarpības jau sākās. Un, un tad pilnīgi, nu, bija tāds kaut kāds konflikts pašai ar sevi Un eh, tad es vēl arī biju ļoti iesākusi tā aktīvi darboties arī harizmātiskajā kustībā. Un to gan Gintam nu, nepatika tur tas garīgums, un tur bija gan kaut kāda konflikta mums. Kā, kā tad tu uztvēri <laughs> jā, Mārītas darbošanos, un kā, kā tu jūs tur risinājāt šo jautājumu? Harizmātos? Jā, jā. Nu, sieva pazuda baznīcā, negrib iet mājās. Nu. Nu, jā, nu, es biju greizsirdīgs uz to baznīcu. Greizsirdīgs uz tiem visiem kalpotājiem. Eh, citreiz es pat biju greizsirdīgs uz priesteriem, ka tik ilgais tur. Nu, um, es nezinu, kurā brīdī man tas, nu, kas attiecas tieši uz harizmātisko kustību. Tad, tad tajā brīdī kaut kur varbūt es, es atceros, man liekas, vienreiz es biju un, un, un tad es kaut kādu nu, nesajūtos tur tur labi. No tā brīža man tāda, nu, varētu teikt, varbūt ievainojums. Bet tagad es pieņemu un arī darbojos, turpinu darboties harizmāta kustībā. Dievs ir dziedinājis un, un paldies Dievam! Jā, un arī man viens Priesteris ieteica ļoti labu padomu, jo bija laiks, kad es tiešām ļoti skrēju pati intensīvi, tā kā vairāk sevi gribēju tik atpestīt laikam, un, un ģimene man kaut kur bija aiz muguras. Un, un tad viņš teica, tu atnāc nostājies blakus vīram, vienkārši atgriezies atpakaļ, nostājies blakus vīram un neiet kopā. Un es paklausījos, nostājos tiešām vīram blakus un nomierināju sevi vairs to skriešanas vēlmi un eh, ļāvos, nu, kā Dievs mūs kopā ved, tā lai arī ved. Un tad tajā laikā mēs ar kaut kā veiksmīgi sanāca, kad arī tikām uz laulāto tikšanās rekolekcijām, eh, kur mēs piedzīvājām ļoti nu, labus augļus un, un pārunājām visu. Un, un, Pilnīgi tā kā mūsu attiecības atjaunojās, un tad dziedināšanu piedzīvojām. Un, Un drīz vien mūs uzreiz paaicināja šeit kalpot. Un, un, un šeit, esot kopā kalpošanā, es arī varu, nu, pilnīgi cits tas ir, kad kopā kalpo vai vienkārši viens kaut kurai laulībai, tas ļoti daudz mums ir devis. Uh, nu jā, tad uh, sanāk, ka uh, jums jau bērniņi, meitas bija piedzimušas, jā? tad sanāk, ka uh, Gīnce bija ar bērniem mājās. Vai jums bija vēl kādi radinieki? Un tad jautājums, kāda bija radinieka attieksme? Principā bija tā, ka eh, posms kaut kāds, kad vīram beidzās darbs ātrāk, viņš bija mājās ar bērniem, mācīja vēl tur meitas un mājas darbus pildīja. Es vēl kaut kā tajā laulības sākumā arī mācījos maģistratūrā, es atceros, tiešām bija vēl mājās. Un vēl, ja es brīvdienās gribēju <laughs> vēl iet uz baznīcu vairāk, protams, tas tā bija, kad eh, tas laiks kopā palika mazāk. Jā, un tas varētu teikt arī mums nu, savā veidā mūs nedaudz, nu, diezgan, vispār diezgan jau atšķīra mūs viena no otra, kad nu, mēs sajūtāmies diezgan jau sveši, tās intereses vairs nebija tādas kopējas un, un es tā daudz vairs, nu, tajā brīdī varbūt arī var teikt, ka eh, manī tā ticība nedaudz noplaka, jo, uh, Jo, jo, jo es tā īsti nevarēju saprast, eh, kā pie dieva esam, ja, bet eh, tāpat laikā mēs, eh, mēs esam arī atsevišķi. Nebija kāds aizvainojums uz Mārīti, uz Dievu. Labi, bija greizsirdība uz tiem kopienas tur, brāļiem un māsām, tur priesteriem, bet tā, tāds aizvainojums nesākās. Aizvainojums. Nu, Aizvainojums varbūt nē, bet eh, drīzāk dusmas. Tās, tādas jūtas manī parādījās, vairāk dusmas uz, uz Mārītu. Un, un daudzās tādās situācijās varbūt tās es eh, rīkojos tā, nu, neapdomīgi grib, grib, gribot viņai tā kā ieriept, varbūt kaut ko tādas, tādas lietas eh, centos darīt. Tad, Kas sanāca pagrieziena punkts? Laulāto rekolekcijas, tas priestera teiktais, ka jāatgriežas pie vīra. Kā, kā, kā tad jūs atrisinājāt šo jautājumu? Jo jūs mm. joprojām esat kopā, tas ir pozitīvais. Mēs bijām arī pirms laulāto tikšanās rekolekcijām. Uh, iesaistījušies kustībā par dzīvību. Un tad mums arī bija tā kopēja, ka mūs aicināja uz tām mācībām, mēs auglības atpazīšanas konsultanti kļuvām. Un uh, šis arī mums ļoti daudz deva. Tur arī tas priesteris bija, kas mums arī pamācīja polijā, kad tiešām jāatgriež, jānostājas vīram blakus. Un, un tur es biju arī pārsteigta par to, ka vīram principā interesē, kas ar manu arī organismu notiek, jo tur tā fizioloģija un viss, un tur uh, atvērtība par dzīvību, un, un tur bija daudz tādas labas lietas, ko mēs tur iemācījāmies. Un tas arī mūs ļoti vienoja. Un, un kopā šie braucieni un mācības. Un, un tas arī bija tāds. Nu, Principā tā, visas tās lietas, kas vienoja. Tās, kas vienoja, tas, eh, ko mēs kopā darījām, ko mēs eh, kopā veicām, tas tikai bija pozitīvi un tas mums nāca mūsu laulībai par labu. Tagad jums ir kaut kāda kopīga kalpošana, vai tagad jūs esat visu izrunājuši un vienojušies, kā jūs sadalāt laiku, lai būtu dievam laiks, lai būtu kopā laiks? Mums ir kopējā šī kalpošana. Mēs esam laulāto kustībā. Mm, tā kā varētu teikt, ka mums viss, viss ir kopā uz doto brīdi. Kalpošana ļoti palīdz mums pašiem palīdz droši vien arī citiem. Protams, mēs arī kalpojam sadarinātiem, kurus gatavojam uz laulībām. Tas ir, varētu teikt, gatavojoties arī visām šīm, šīm animācijām, ko mēs stāstam. Tad arī ir tā, ka mēs varētu teikt, paši izdzīvojam šo visu šo laiku, visu no paša sākuma, visu sadarināšanās laiku. Uh, to mēs izdzīvojam, un tas mums palīdz celt atmiņā tās vis, vislabās lietas, kas mums ir dots no Dieva. Jā, un es tāpat arī turpinu tagad, piemēram, dzīvības traumēs kalpot, bet tagad ir iespēja arī attālināt to darīt un neizejot no mājas un vienkārši otrā istabā vadu grupiņu un Un Gīns tāpat ir klātesoša eh, pirms tam, kad ir eh, slavēšana un ir eh, lekcija. Un tagad tas arī tā, nu, tās iespējas, kas šobrīd arī ir, protams, no svara, kad nav nemaz tā, kaut kur jāiet, jādodās, ka var arī attālināt daudz ko darīt. Varbūt tās, vai jums ir veidojušās kādas nu, kopīgas kristīgas tradīcijas ģimenē? Varbūt jūs varat tām padalīties. Jā, nu, Pirmais, kas mums ir, mums ir uh, lūkšana. Mums ir kopēja lūkšana, mēs katru vakaru lūdzamies rožkroni. Mm, principā mēs neizlaižam, neizlaižam nevienu dienu, vai nu no rīta mašīnā braucot kopā, vai, vai arī nu, vakaros. Uh, tad uh, kas mums vēl visu, visu svētku svinēšana mums ir kopīga tad mums ir, kas mums vēl ir? Mēs kopā braucam svētceļojumos. Ceļš, ka mēs nu, ļoti, var teikt, nu, Meģigorija mums ir ļoti daudz devusi. Šis svētceļojums uz Meģigoriju jau tāds mūsu laulības sākumā, var teikt, mēs tā atgriezāmies, um, braucot šai svētceļojumā. Un, un tagad mēs, var teikt, katru gadu braucam tur un esam veduši ar bērnus un savus tuviniekus uz turieni. Tas lūkšana laiks tur veltītais ir nesis arī ļoti daudz augļus un pārmainījis mūsu dāvā vairāk pacietību, varbūt iejūtību vienam pret otru. Mēs tagad kādu laiku jau esam runājuši, varbūt tās paklausīsimies nedaudz mūziku. Un, pirms mēs dodamies mūzikas pauzē, man tāds jautājums, kādēļ tieši šī dziesma, ar ko tā ir svarīga jūsu ģimenei? Nu, es ehm, šo dziesmu, mēs, mēs ilgi gatavi, nu, kā lai saka, daudz dziesmas meklējām, ko, ko nu mēs varētu tā kā piedāvāt no mūsu pušu šo dziesmu. Un tad vienkārši, nu, jāsaka godīgi, ka man tā dziesma uzrunāja <laughs> pirmo un, un tā dziesma ir tiešām, varētu teikt par to, kad uh, par to, ka mēs liecinām, ka, ka to mēs dalāmies ar visu to, ko, ko Dievs mūsu dzīvē ir devis. Lai skan! viu até o deixava os fardos. Tá es atpakaļ. Esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos katru dienu. Es esmu nomodā par savu vārdu, lai tas piepildītos. e o Šis joprojām ir apvienības laulāto tikšanās raidījums mīlestības dialogs. Un ar jums kopā ir Edgars un Sigita, un pie mums šovakar viesojās Gins un Mārīta, un mēs turpinām sarunāties par tēmu Dievs manā, tavā un mūsu dzīvē. Un man tāds varbūt provokatīvs jautājums. Kā jūs domājat, kāda būtu jūsu dzīve, ja jūs nebūtu ticīgi? Ja, jūs, ja Marīta nebūtu izdomājusi, ka jāatgriežas pie dieva un pievērsusi tevi dievam? Nu, <laughs> man varētu teikt tādu pat provokatīvu atbildi, jo tas būtu jāprasa dievam, kāda mēs būtu bijuši. <laughs> kāda mēs būtu bijuši, kad, um, kad dievs būtu nebūtu uzrunājis. Bet es domāju, ka um, mēs ļoti esam dažādi. Mēs ļoti dažādi esam gan raksturos, gan temperamentu ziņā. Mēs esam ļoti dažādi. Nu, es ja Dievs nebūtu, man liekas, tad mēs nu, nevarētu ilgi kopā nodzīvot. Kā tev liekas? Man šķiet, arī tāpat. Jo principā jau ir arī daudz kas pārdzīvots. Un e, mēs jau zinām, arī ir kā dzīvot bez dieva. Jo tas laiks, kad e, nebija dievs mūsu dzīvē, es atceros arī nu, tas pats sākums, kaut kā tas laulības bija tāds pagrūts. Un e, atceros, aizbraucām arī uz Aglonu vienreiz tur. Pirmo reizi mēs tur bijām. Vienkārši tad bija tieši svētku laiks, liekas, 14. augustā, un, un dzirdējām reklāmu, ka visi brauc uz Aglonu, un mēs domājām, mums arī jāizbrauc. Un es atceros, ka es tur aizbraucu, un es redzēju, ka tie cilvēki stāv tajā garajā rindā. Es domāju, nu tā tad tur notiek tie brīnumi. Un es atceros, tas diamātē pilnīgi visu atdevu to, kas manā sirdī bija. Un es sapratu, ka es nevaru tikt galā, kad manī ir nemieris, ka mums ir šķelšanās, ka mums ir kaut kādas domstarpības, uh, Um, nu, es biju ļoti nogurusi no tā. Likās, ir grūtības ar bērniem, arī viņiem tur skolā vai neklausa, un ar vīru <laughs> liekas problēmas un tāds nemieris. Es tik ļoti ilgojos pēc tāda miera, un es lūdzu, lai Dievmāte palīdz to visu sakārtot. Un, nu, un tad, principā, ļoti ātri ir tas ceļš mums tā pagriezās pilnīgi arī tā, kad sakārtojās visas lietas, pilnīgi redzējām, kā Dievs mūs vada. Un tad arī uz Mečugu arī pēc tam tas svētceļojums bija, un tad tiešām bija tāda atgriešanās. Un kad sākām arī kopā lūgties, arī pilnīgi dzīve mums mainījās. Es atceros, ka pirms tam likās, ka nu, ne ar ko nevar tikt galā. Skandāli, kaut kāda lamāšanās mājās, tāds nemieris, visi neapmierināti bērniem, tur kaut kas, visi kliedz, visi ņemās. Un tad mēs vienkārši iesākām ģimenei vakaros lūgties. Un mēs bijām paši pārsteigti tos augļus, kad nu, mēs lūdzām rožu kroni. Un bērni vēl gāja tur skolā, un viņi arī sāka dalīties, kas viņiem tur ir. Mēs lūdzām par bērniem, kurus tur apbiežo, vai par skolotājiem, vai vēl par kaut kādām viņu grūtībām. Pat caur to lūkšanu kopējā mēs iepazinām labāk savus bērnus, jo parasti jau viņi arī tā neatvērās. Labi, labi, nu, viss, un, un tas tā tiešām vienoja. Jā, tā lūkšana tiešām mūs vienoja, kā jau es teicu. Um, bet interesanti ir tas, ka. Um, ehm, pašā varbūt sākumā, kad tikko mēs, es atgriezos, kad man nokristīja, kad es biju ļoti tāds dedzīgs, kad es nopirku lūkšanu grāmatas, es visu ģimeni nu uz ceļiem mājās nu nosēdināju. Es ņēmu no lūkšanas grāmatas visādas lūkšanas. Vilcienā braucoties pirms tam tikai atlocīja lapiņas, un šito lūkšanu lūksim, šito lūkšanu lūksim. Un tad es viņus tā spīdzināju mājās uz ceļiem esot, un es pats nosvīdis, klasot šīs visas no grāmatām, visas šīs lūkšanas. Jā, un tad bija tas brīdis, kad mēs eh, tiešām palaidāmies, jo eh, mēs eh, arī svētdienās palaidāmies, kad negājām uz misi, domājam, nu pagulēsim, izlaižam vienu svētdienu, otru svētdienu, un tā tas, nu, iepatikās, nu, bet eh, tajā pašā laikā mūsos radās tikai tāda, tāda plaisa mūsu vidū. Jā, un arī vēl sanāca tā, ka tajā laikā bija vīram problēmas ar nierakmeņiem, un man kaut kas bija ieteicis, ka jābrauc pie dziednieces, pie reiki. Un mums pat sanāca tā, ka eh, svētdienā mēs braucām pie tās dziednieces, nevis uz baznīcu. Bet tad gan man kaut kādā brīdī bija tāda kaut kāda uh, Nu, likās, nu nē, mēs darām kaut ko nepareizi. Nu, tā nevar dzīvot. Nu, kaut kas nav riktīgi. Un es tam vīram saku, nu, varbūt tomēr mēģinām nu, aiziet uz baznīcu. Un viņš tajā brīdī, nu, nē, nu, ko tad mēs tur iesim? Un tad gan es atceros, es iegāju otrā istabā un ļoti dedzīgi lūdzos. Es domāju, Dievs, nu, es viņu nevaru aizvest uz baznīcu, bet nu, palīdzi mums saprast, vai mēs darām pareizi. Nu, lai mums kāds palīdz saprast, kas ir labs, kas nē, jo tur arī ir svecīts, tur arī kā Dieva vārdā viņu tur dziedina. Bet, nu, iekšēji es jūtu, ka nu, nav kaut kas riktīgi. Un tad eh, pēc brīža es ienāku pie vīra, viņš teica, nu labi, braucam uz baznīcu. Un es atceros, ka mēs aizbraucām uz baznīcu, un priesteris teica, ko jūs tas taču nav labi, tas taču ir pilnīgi no ļaunā gara. Un, un, un tad mums arī uzaicinājums to svētceļojumu uz Meģigoriju. Mm-hmm. Es tieši gribēju jums prasīt, ka ir taču tie posmi, kad iestājās pagurums, nogurums, nevēlēšanās, slinkums, tas kārdinājums, ka var taču svētdienā pagulēt. Tad, tad sanāk, ka tu esi tas, kas to ģimeni ar savām lūkšanām virza atpakaļ uz ceļu, vai, vai arī gadās, ka Gins eh, pavirza tevi kā ir. Tagad, nu, principā, esam ļoti līdzīgi. Mēs vienādi viens otru bakstam un bīdam uz, uz, uz to, uz lūkšanu, uz visām lietiņām. Un, um, bet sākumā, jā, tad, kad, kad šī atkrišana bija, tad mm, es pat neatceros, kurš pirmais mums, bet tas bija Dievs, kas mūs uzrunāja vienkārši. Es tā, jā, tā tas bija. Nu, protams, lūkšana ļoti daudz dod. Es domāju, un mums arī bija kristīgi draugi, un arī tie aizlūdza par mums. Un, un es domāju, arī tā kā vecmāmiņa no manas puses bija jau ticīgas saknes. Viņa arī vienmēr par mums lūdza. Es domāju, ka lūkšanas arī nu, no dzimtas lūkšanas arī noteikti nesa šos augļus un palīdzēja nostāties uz tā ceļa. Bet tagad kopā mēs abi divi vienkārši, tagad jau tā ir iegājies, jau, nu, protams, bērni jau pieauguši, mazbērni jau lieli. Man jau, mums jau vecākajai vāzmeitai būs 18 gadi šogad. <laughs> Tas laiks jau kāds pavadīts. Bērni pieauguši un, un, un Protams, ka tagad ir citādāk tā dzīve, ka mēs esam nu, principā vieni, mēs dzīvojam viens otram. Darbs, māja, lūkšana, Intereses mums ir vienas. Patīk ceļot, tad, kad ir vienmēr mēs atrodam kādu svētceļojumu vietu. Ja mēs ir vienalga, kur dodamies, mēs vienmēr atrodam, lai mēs arī vēl apmeklētu kādu svētvietu. Tas viss tā. Bet, nu, vienalga, dzīvo divi tā jau tas jau nenozīmē, ka tas slinkums vai kaut kāds kārdinājums. Ai, nu šodien taču varētu nepalūkties, labāk nē. ieslēgsim televizoru. Nē, nē, nē, nē. Mums uh, tagad, uh, paldies Dievam, nav šī slinkums. Eh, nu, es, piemēram, tādu domu vairs nepieļauju, kad nu, pagulēsim mājās, aiziesim uz, uz, uz svēt, neiesim uz svēto misiju. Man ir tā, ka eh, drīzāk, kad eh, citreiz mēs aizbraucam pie vecākiem, un, un tad ir tā, ka tās, nu, viņi tāpat dzīvo, un tad ir tā, ka mums jābrauc uz to vakaru svēto misiju. Nu, man tas tā uz vakar misi, man gribās vienmēr, lai tā misi būtu no rīta, lai tās, tā svētdiena iesāktos, un uz, uz vakar misi tad man tāda varbūt tāda kurnēšana ir, kad es it kā, nu, um, Tā kā negribu, ka nu, tas sanāk tā, ka ir kā gribās pie vecākiem, bet tāpat laikā zinot, ka jābrauc būs uz vakarmis, tad īstā, nu, tā negribās. Bet vienalga mēs to neizlaižam un aizbraucam. Es domāju, tas tāpēc, ka mums tagad tiešām Jēzus um, kaut ko nozīmē. Tas nav vienkārši tā, es nevaru, piemēram, iekšēji jau ir tā vajadzība būt Dieva klātbūtnē, būt baznīcā, būt adorācijā, būt lūgšanās. Vienkārši nevar savādāk, nespēj savādāk. Mm, tas ir jau tā, tā dzīvesveids. Ja? Nu, bez dieva es nevaru neko, un, un arī viņa tie darbi mūsu dzīvē ir bijuši tiešām ļoti lieli. Viņš mums ir tik daudz darījis dzīvē, tik <laughs> daudz. Bet vispār tādas, vispār tādas situācijas ir arī, atceros, kādreiz bija problēmas ar naudu. Mums bija tā, ka uh, ieradās cilvēki ciemos, vai no maisiņš ar ēdienu, vai arī iedod tieši tik naudu, cik jāsamaksā rēķins. Un visādos sīkumos, vai tur vajag ārstu atrast, vai, vai tur operāciju, vai viss pilnīgi. Nē, nu, bija jau tā, ka pat nauda pie durvīm stāv. Tā arī mm, bija. Kaudzītē <laughs> salikt. Nu, un arī, kad mums bija tāds liels pārbaudījums, ka mums tiešām bija ugunsgrēks, pat jāpiedzīvo, un tā māja deg, un mēs esam izglābušies, stāvam un slavējam Dievu par to, ka mēs esam dzīvi. Un tad es atceros, bet tur taču iekšā ir agatas maize, un, un, un, un taču, nu, it kā aizsargā pret ugunsgrēku. Uh, Un tad, kad viss tas tiek apdzēsts, tas jumts, un mēs ejam iekšā, un pilnīgi acis ieplašās, ka nekas nav skarts. <laughs> Pilnīgi viss. Un tikai jums tur, tur tas nodedzis, bet viss pārējais pilnīgi neskarts, ka viss to var iznest vēl ārā. Pat bībeles bija kaut kā atmesta, tik maz stūrīts kaut kā tā kā bija apdedzis. Un, tad tu tiešām <laughs> saproti, ka Dievs sargā, viņš visur sargā. Um. Ir tā, ka dažreiz ģimenē gadās, ka kā jūsu ģimenē sieva ir tāda aktīvāka un visur skrien, un vīrs tāds varbūt pasīvāks un vai vispār nekristietis. Un tad veidojās ko konflikti. Eh, ko jūs ieteiktu šādām ģimenēm? Kā, kā viņiem izpildīt cauri šai situācijai un uh, saglabāt savu ģimeni? Kā viņiem meklēt varbūt, to kopīgo ceļu? Jums ir tie, tā pieredze. Nu, tā pieredze ir. Nu, Mārīķa ļoti labi pateica, ka jāpakā, jāpakāpjas tas solis atpakaļ, kad nevajag palikt tajā lepnumā, ka es tagad esmu svēts, tagad visur skrien pa priekšu, un man tagad dievs visur es jūtu, man emocijas ir simt procentiem augšā. Mm, otrs eh, jāpakāpjas, eh, jāieklausās, ko otrs vēlas. Nu, nu, tā nebūs nekad eh, ne laulībā, man liekas, kad. Uh, Mm, kad nu, šausmīgi tāda, nu, varētu teikt, vienā ticība, vienādas kaut kādas dievas, dievas kaut kādas talantus vai e, to ticību, jo Tie ticības ceļš jau ir, um, varētu teikt, ka salīdzina, kad nu, kā kalns un no katras puses tu ej, jā, bet vienalga tu virsotnē tiec. Tā kā nu, katrs ar, kāds varbūt tās iet pa stāvāk linti, kāds varbūt pa lēzenāk, bet nu, tā, tā um, uzkāpšana tajā virsotnē vienalga būs, um, varētu teikt, ka nu, vissvarīgākā. Un, un tikai es domāju, ka ir tas, kad eh, ir vajadzīgs šis eh, solis atpakaļ, eh, turēties kopā un otru uzmundrināt, nemoralizēt. Droši vien, kad sievām jāņem tāda gudrība, lai īpaši vīrus nemoralizētu un, un, un, un, un neuzspiestu, jo, jo mierīgā garā vīrs ar savu nu, saku, loģisko prātu, ja redz, ka tur ļaunuma nav, tad nu, viņš nu, sapratīs to un viņš pieņems. O, vēl viens jautājums, ir vēl viens aspekts, bez vīra un sievas ir bērni. Jums arī divas meitas. Viņš jau teica, ka tos bērnus arī uz tiem ceļiem lika, bet kā, kā ir ar šo ticības nodošanu nākamajām paudzēm? Kā jums tas izdodas, vai kādas grūtības jums ir sākušās, vai, vai kā jums veicās un ko jūs ieteiktu citiem? Tur mēs, ko mēs varam ieteikt jo tiešām ir grūtības lielas. Un, un, un šis ir mums tāds sāpīgais jautājums, kad nu, ļoti gribētos, lai bērni jūtas varbūt tāpat kā mēs un augtu pēc dieva klātbūtnes un iet uz baznīcu, bet tādiem žēl nav. Es atceros, bija problēmas kaut kad pusauģa gados ar vecāko meitu. Viņa bija diezgan nepaklausīga un tāda pat klausījās tādu mūziku. Mensonu, man liekas, tur, tur, tur <laughs> eksorcismu pat vajadzēja, un, un bija ļoti nepaklausīga. Un es atceros, ka mēs tad sarunājām ar viņu, nu, lai viņa aizietu vismaz vienreiz svētceļojumā uz Aglonu. Tad viņa aizgāja, viņai bija kaut kādi, nezinu, 13, 14 gadi. Uh, Un ka man priesteris pēc kaut kāda laika zvanīja, viņš saka, ņem viņu projām. <laughs> viņa visu grupu tur, kā lai saka, nu, nevis uz labu, bet viņa tur kaut ko nu, nepaklausībā ieved visus. Un, un, bet es saku, bet tā taču ir mana meita, <laughs> lai iztur. Un lūdzos vienkārši, un, un, un viņa izturēja ar to svētceļojumu, priesteris izturēja. Un, Un pēc tam viņa ļoti iepatikā šis sēceļojums, un pēc tam viņa man katru gadu gāja sēceļojumos. Un, principā tas arī bija tāds kā tāda Nu, viņa arī atgriezās un um, mainījās, un, un, un kļuva vieglāk ar viņu. Tas arī ļoti daudz deva. Un pēc tam bija tā, ka viņai jau bērni piedzima, viņa jau visiem bērniem gāja svētceļojumā. Tas tā ļoti priecēja, bet pagāja kaut kāds laiks. Viņai ar tādiem žēl dzīvē sanāca, ka bija jāšķirās, un pat baznīcas laulība viņai bija, bet nu, tā kā nav Lā, vairs anulēja. kopā. Nu, vēl, à, vēl nav anulēta. Oficiāli nav anulēta, bet nu, tagad eh, cita ģimene jau ir. Tad gan ir tās problēmas, ka nu vairs neiet baznīcā. Un viņa zina, kur ir Dievs, viņa zina, viņa lūdzās. Un, kad vajag, es arī redzu, kā Dievs viņu uzklausa. Bet, nu, tas ir tā sāpīgi, ka nav sakārtotas tās attiecības vēl, un viņi nav salauzājušies. Šis vīrs ar tā kā nav nemaz atvērts uz ticību. Un līdz ar to arī bērni aug tādā Nu, viņi visi zina, ka, protams, mēs lūdzamies, mēs ejam uz baznīcu, kad ir uh, lieldienas, tad mēs vai, vai Ziemassvētki, mēs arī kopā kā ģimene visi ejam uz baznīcu. Pats notiet, visi mazbērniet, bet viņi aiziet uz to baznīcu kopā ar mums un viss ar to jau viss beidzās. Pēc tam ikdienā viņi neiet. Ko ieteikt? Grūti pateikt. Kaut kāds posms, es saprotu, ka man vienkārši ir jāgaida. Protams, ir dažādi. Man arī ar Dievu dialogi. Es domāju, nu, Cik ilgi var gaidīt? Nu, svētam, svētam augustdienam arī māma lūdzās 30 gadus. Nu. Jā. Mums tik daudz vēl nav pagājuši tie gadi. Jā, <laughs> turpina lūgties. Bet tāpat vecākajai meitai jau 36 gadi, tūlīt, un, un, un šķiet, nu, <laughs> nu, nu kā tad? Nu, tad drīz būs. <laughs> Bet es ticu, ka būs, ka visi būs, un tā kaut kā. Pašlaik ir gavēņa laiks, vai jums šajā laikā ir kaut kādas tādas svarīgas, nezinu, bet tradīcijas, bet kā prakses ieradumi, kas jums ģimenei varbūt ir raksturīgas, kas jums ir svarīgs šajā laikā? Nu, tas ir tas šis, um, klusais laiks, un um, <clears throat> mēs cenšamies ievērot šo gavēni. Um, um, Sākumā pirmos gadus varbūt mēs tā, nu, tā gavējām, tā kā nu, nedīsim gaļu vai vēl kaut ko. Bet uh, ar laiku tagad, uh, mēs sapratām, tomēr arī visā šajā modernajā laikmetā ir uh, tā televīzija, uh, piemēram, uh, Facebooki viss, jā. Nu, es, piemēram, esmu tā šo, šī gavēņa laikā attiecies no Facebook, es viņā tur neskatīšos, netērēšu laiku, un, un tiešām bija tā, ka pirmās dienas bija diezgan tā, nu, tā, tā atkarība ir izveidojusies, ka tu gribi viņā ielūrēt, nu, kas tad tur ir jauns parādījies, nu, kāds kaut ko pa ceļojam ielic, vēl kaut ko, nu, pilnīgi tā gribās paskatīties, bet, nu, paldies Dievam, ah, <clears throat> un vēl es esmu Vēl mēs, ā, mēs arī seriāls, nu, ser, seriāls vairs neskatāmies, vai ne? <laughs> Kas arī bija atnākot pēc darba, kad, kad tev gribas vienkārši nu, atslēgties un, un, un, un blends tajā televizorā. Es vēl cenšos nēsāt saldumus. Vismaz šī gavēnī. Es arī to pašu, un vēl kā, es sapratu, ka vairāk laikam jādomā par to, uh, par to iekšējo savu to stāvokli. Un varbūt ne tajā ēšanā ir tik svarīgi, no ko es nēdu. Un, jo es atceros, kādreiz man pat izdevās tīri labi. Es tur piekdienās un trešdienās uz maizi un ūdeni un visu to gavēni. Un, vai tur bez gaļas, vai bez kafijas, pat es arī kafiju <laughs> diezgan mīlu. Atkarīga var teikt. Un, un Bet tagad vairāk no tā, ka lai es nelamājos, lai es kļūstu labāk, un tad kaut kā ieraugu ļoti tajā gavēnī, kāda patiesībā es esmu. Brīžam tāds ļaunums iznāk, vai dusmas ārā, un nepacietība. Un tad šķiet, ah, nu kas tur, nu kāpēc es tā daru, nu kāpēc tas man ir. Un tad vairāk to lieku Dievu priekšā un lūdzu, lai Dievs man izmaina, lai izmaina manu sirdi, manu attieksmi, manu rīcību lai es kļūstu pacietīgāka. Es ļoti ātras dabas, un viss man vajag ātri. Un vienmēr liekas, ka es visu zinu vislabāk, un gribu visus izkontrolēt un izrīkot. Un tad kā vairāk ar šo mēģinu, un jā, bez tiem saldumiem, bez seriāliem. Un nekur tā kā arī cenšamies neiet, nu, kaut kādus tur skaļus pasākumus vai vēl kaut kur. Nu. Vairāk jām uz baznīcu, lūkšanu. Nu jā, tāds īpašs vairs. Vairs tādas tradīcijas arī mūsu ģimenē nebūs gaveņa laikā. Tad man vēl viens tāds provokatīvs jautājums, varbūt tās tagad tā, mūsdienās ļoti populāri cilvēkiem ir uh, praktizēt, es pat nezinu, kā to nosaukt, individuālo ticību vai kā tas tā. Moderni teikt, ka uh, nu es jau ticu Dievam vai kaut kam augstākam. Uh, Bet uz to baznīcu man nav vajadzīgs nu, iet. Kam tas ir vajadzīgs? Tur taču nav dieva. Kā jūs pret to attiecaties? <laughs> Nu, tā tomēr ir kopiena un, un uh, baznīca. Un uh, tad, kad tu aizēji kaut kādā uz baznīcu vai svētā misē, tu piedalies, tad ir šie kopīgās, kopīgās lūkšanas. Tev tiek visa draudz lūdzas par tevi, nu, kopīgā lūkšana, izsakot kādu lūkšanu. Mm, es domāju, ka individuāli, nu, nu, var viegli nomaldīties. Nu, lai tu būtu, nezinu, kāds bībeles pratējs vai, vai zināt viņu no galvas, bet nu, tā būtu, var nomaldīties ļoti, ļoti ātri no, no, no ticības ceļa. Un savukārt ir ļoti svarīgi sakramenti. Es katoļu baznīcu tik ļoti mīlu un tos sakramentus, kas tajā ir, es bez tās arī nevaru dzīvot. Es arī tāpat esmu iepazinusi citas draudzes, bet, bet tas, kas ir mūsu baznīcā, tās bagātības un Jēzus īstā miesa un asinis un, un sakraments, ko mēs pieņemam, bez tā nevar dzīvot. Un grēksūdzes sakraments un, un Tas ir ļoti svarīgi. Tāpēc man arī iešanas baznīca arī ir svarīga. Jo tad, kad bija piemēram tas Covid laiks, kad eh, iesākām caur eh, internetu misijas klausīties. Man ļoti pietrūka evaharistija. Es atceros, pat bija vienreiz tā lieldienās, tajā laikā mēs bijām baznīcā, un tur bija kaut kā priesteris tā, ka nu, visi, kas ir pabijuši pasvietījuši to savu ēdienu, var iet projām. Un viņš gribēja, lai mainās cilvēki, jo tur tas skaits bija ierobežots. Un es iekrampējos tajā krāslā, es domāju, <laughs> es nekur neiešu projām. Es neiešu vienkārši, man tik svarīgi palikt līdz beigām, man vajadzīga tā misija, nevis vienkārši, lai pasvietītu to ēdienu un man jāiet projām. Un, paldies Dievam, neizdzinot tās baznīcas, mēs varējām palikt un varējām pieņemt Jēzu. Tas man bija tik ļoti svarīgi. Um. Saka, ka laulība nu, ir pārceļš uz svētumu kopā. Nu, mēs nevaram ieiet tur tajā paradīzē bez tā otra. Varbūt tās tomēr vienam būtu vieglāk. Nebūtu vienam, nu, nebūt vienam, jo te otrs ir, lai kāds viņš tev ir blakus, viņš tev audzina. Nu, viņš audzina tev ar savu, savu izturēšanos, ar savu temperamentu. Viņš tev jāpieņem vienkārši, mīlestībā jāpieņem. Un, un līdz ko tu pieņem mīlestībā, tu līdz ar to arī pats audz un, un, un, un pilnveidojies. Un grauji, nevis grauji sevi, bet nu, sevi tā kā pat nezinu to vārdu, kā lai pasakā, nu, tāda, nu, kas sevi, nu, jūs saprotat droši. Un palīdz kļūt labākiem, tiešām atteikties no tā sava egoisma, kas mums katram ir. Un man šķiet, ka mēs viens otru tieši papildinām. Un, un arī ieraugam labāk viens otru, nu, tā kā pats sevi attiecībās. Ja es esmu viens, tad jau šķiet, ka viss ir labi, es esmu svēts. Bet attiecībās, kad ir kaut kas jāsarunā vai, vai jāvienojas, tad arī bieži ieraugu to pašu. Paša problēmas, cik mēs esam nepacietīgi, vai kādi, kāds ļaunums iekšā ir, vai vēl kas cits. Nu, tur jau tā tikai... lieta, tas otrs tā kaitina. <laughs> Uz Bet... nerviem krīt, traucē tikai. Ir, ir tā bijis. Ir, ir, Cevišķi... un tagad jau arī tā pati ir. Nu, tomēr jau dzīvojam. Nu, Ja kāds teikt, kad, ka jūs nestrīdaties ar vēl, tad tā var teikt, ka vispār laulības tādas nepastāv. Nu, mēs esam dzīvi cilvēki, nu, katrs ar saviem visādiem untumiem un visādiem tādiem gājieniem varbūt. Nu, tev ir nu, jāpieņem vienkārši. Nu, nu lai, bet... lai arī esam iemācījušies gan bez tādiem lieliem konfliktiem arī iztikt, ka tomēr kaut kādā mierā, tā, kad viens noklust, otrs noklust, vai, vai ļauj vienam izteikties, un tad tikmēr <laughs> otrs tur pārdomā vai palūdzās. Un tas tā kā arī nu, eh, palīdz noturēties uz tā kopējā ceļa, nevis tā kā Mm. Es negribētu vienu, man būtu garlaicīgi, ko es darītu vienu. Man tik labi ir, ka viņš ir blakus un ka mēs varam iet kopā. Tas, tas, es, es vispār nevaru iedomāties, kā būtu man būt vienai. Nu, tas, tas ir grūti vienam, jo ir tādas situācijas bijušas, kad Mārija aizbrauc kaut kā, kādās rekolekcijās vienu un es palieku mājās viens un nu, uz kaut kādam nedēļu, piemēram. Tad pirmās trīs dienas varbūt ir tāds, o, oh, forša brīvība, bet pēc tam eh, tev sāc, tu sāc ilgoties un jūt, ka kaut kas trūkst, tad nevar atrast sev eh, mieru, nu, kad ir vajadzīgs šis otrs cilvēks. Jā, tagad arī parādās ēterājas. Uh, saku jums lielu paldies, ka bijāt kopā ar mums, dalījāties ar savu liecību. Man tā likās ļoti iedvesmojoša. Arī mūsu klausītājiem aicinām runāt vienam ar otru un arī būt kopīgā kalpošanā. Tam visam var eh, palīdzēt arī mūsu apvienības organizētie pasākumi, bet, protams, mēs esam, nesam vienīgie. Bet eh, mēs varam būt labs palīgs, lai uzsāktu šo sarunu vai atrisinātu kādu situāciju. Un, ja kāds vēlas arī izmēģināt mūsu nedēļas nogalas pasākumus, tad tā mums notiks no 10. līdz 12. maijam. Un tas būs brīnišķīgi pavadīts laiks, kuldīgas sirdī. Informāciju vispār par mums var atrast eh, par kustību laulāto tikšanās eh, mūsu mājaslapā www.laulātiem.lv. Var arī sekot eh, mūsu Facebook vai Instagram kontiem. Arī pāri, kas ir apmeklējuši mūsu organizētās nedēļas nogales, var turpināt savu dialogu mazajās grupās. Un arī, ja kā, jums ir kāda krīzes situācija, vai ziniet kādu, kas ir krīzes situācijā, tad mēs varam būt tā, tāda cilvēciska sarunu atbalsta sniedzēja. Arī, protams, jums ir kādi jautājumi, un jūs vēlaties ar mums sazināties, droši variet to darīt. Variet arī ieteikt mums kādu tēmu, ko gribat dzirdēt mūsu raidījumā. Par to droši mums rakstiet visdrīzāk jau Facebookā. Un eterā mēs ar jums tiksimies 14. aprīlī. Un nobeigumā laulāto tikšanās lūkšana. Kungs Jēzu, es lūdzu tev dialogu dāvanu mūsu laulībai. Palīdz man vēl labāk ieklausīties manā sievā, palīdz mums apusēji labāk iepazīt vienam otru, dalīties vienam ar otru, piedot viens otram. Dod mums delikātumu un maigumu mūsu sarunās un darīt, lai tās varētu, tās vestu pie patiesas tikšanās vienam ar otru un abiem kopā ar tevi. Palīdz mums aizvien labāk pieņemt vienam otru, radīt, radīt vienotību, kurā mēs varam palikt tādi, kādi esam. Lūdzu, dziedini to, kas mūsos ir sarežģīts un grūti panesams, kas mūs šķir un palīdzi visus lēmumus pieņemt ar mīlestību, kas izriet no dialoga vienam ar otru un ar tevi. Palīdz mums priecāties par mūsu laulību un vienmēr palikt tavā mīlestībā. Āmen! Ar Dievu! Mīlestības dialogs uz sarunu aicina laulāto tikšanās. Palieciet manā mīlestībā, Jāņa 15.